Stella Prince Stoker estis usona componistino, corus directisto cae frua etno-musicologo pri indigena ogiva musico cae tradizio. Si estis nascita en Jacksonville, Illinois. Dudec du jaraja, si diplomigis ce la Universitato de Michigan cae sequis postain studoin ce la Sorbona en Pariso. Pri musico, stile studis ce la Conservatorio de Musico en Jacksonville cae poste ce plurei privatai professoroi pri piano, cantado, contrapunto cae componado. Post completigado de siei studoi, Si laboris qui el musicisto componisto kai preleganto en Nord Americo kai Europa pri diversa i musica i kai etnologia i temoi. Si al en Duluth, Minnesota pos sia aged sigio la curatsisto Samuel Martson Stoker. Tie Stelle Stoker fondis la curusan societon Cecilio musiclerneiu quiu igit la antau ulo de la matine musical quiu alportis multa artisto artistoin al dulut. En Minnesota, Stella comensis profunda in studoin de la musico cae tradizioi de indigenae comunumoi, la Omaha, la Zuni, cae precipe la Ogivoi, qui consistigis gravain indigenain indigena in reservo in en la regiono si visitis plura in reservo in studis ilia in cae in kai musicon prenis multa in foto in si ei oggi bai gazet tondajoi cae rubricoi pri si ei interesoi formas la unuain chef fontoin pri i cultur tradizioi, ciu cusas en la dulut Archivo ce la Universitato de Minnesota. Por alporti etnografian autentetson al sia laboro, si vivis inter indigenoi cae poste igis membro de uno el i comunumoi en bapto ceremonio, si ricevis laugivan nomo signorino de la ruccia cielo. Dum tiui visitoi si correspondis cun aliei fruei etnografoi kiel exemple Frances Densmore. Sur base de sciai etnografiei studoi cae observoi, si farigis autoritato pri indigena culturo cae ocasigis exposizioin cae prelegoin en Nord-Americo cae Europo, cien si ofte voyagis cun siei infanoi por prelegi cae studi. Dum si logis en Nov Yorko, la estraro de educado comisiis al si La prelegadon prixi e spertoi. ne nur transcribis al papero la muzikon auditan en la reservoi. Sed componis verco in sur ni surtiu muziko. Du e la tramesa e muzika de Stoker includas transcribita in idioma la mirindajoi de Manabush, ca il rimarcinda verco Signoro Dulut en quar actoi, componita posciam si partoprenis en comunumai ceremonioi. Temas pri la Franza esploristo Daniel de Gresoyon du Luc. Gi estas expansiema bunta spectaclo, pli fortigita per complexa peisaggio cae granda rolantaro de dudec nau individuei roloi. En la appendizzo de scia libretto, Stoker reproductis dec indigenae chantoin cae alfavete indicis ilia in en la teatrajo. Citiui melodioi si aldonas estas cantatai un voce cae ripetitei plur foie. Unu sola noto ripetita kiel vas vaso sur piano au timbalo. Stella Stoker componis ancau serion da corusai vercoi, instrumenta in musica in pezzoin, cae inclusive malpesan operon en tri actoi titolita Ganimedo. La enjavo estas malfacile reconstruebla, char conservillas nur colecto de dectri musica y pezoi. Betaurinde, actualei son registrajoi de la musico de Stella Stoker netrovillas.